Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, dans mes rêves, mon mec à moi, à la voix de musique soul child. Il a du charme et du style à la Beckham, il a la classe et le feeling tout droit sorti d'un film, le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos, non, il aime les formes de Gilo, il a le torse de D'Angelo. Dans mes rêves, mon mec me fait rire comme Jamel et me fait la course sur du Cabrel. Dans mes rêves, mon mec t'as les critères, babe. Laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec me parle tout bas. Quand il m'écrit des lettres, il a la plume de Booba. Mon mec a des valeurs et du respect pour ses sœurs. Il a du cœur et quand il danse, mon mec c'est Usher. Un peu marche dans sa tête à la tête chapelle. Il m'appelle tout le temps car il m'aime. Mon mec regarde Scarface. Les affranchis, Casino, mais aussi Friends, Lost et les Sopranos. Mon mec est clean, mais au-delà du style. Mon mec, c'est une encyclopédie car il se cultive. pas ouais, mon mec est top. Entre l'intello et le beau gosse, et peu m'importe il se balade en Porsche. Bam, Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves. Mon mec a la carrière des minem, il a des airs de minet quand il m'emmène en week-end. Mon mec fait mal au crâne, il a le calme de Zidane et le regard de méthode man. Mon mec c'est itch, il insiste, mon mec c'est prendre des risques et ne regarde pas les bitches. Non, mon mec connaît les femmes et c'est bien qu'on est chiant qu'on gueule tout le temps pour savoir quand il rentre. Mon mec bon, ouais, mon mec est complet. Mon mec c'est un peu de mon ex mélangé à mon père dans la vie. Mon mec est digne à la mec Ali et ses potes me font rire à la Eric si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. <laughs> Je t'ai pas trouvé sur la planète. <laughs> Je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. <laughs> James, victime de l'an 2000. Tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa vie. PS, l'adresse email, c'est jeune demoiselle recherche hotmail.fr. Si vous pouvez joindre deux photos, parce que une, euh, on sait que c'est de la triche. Il y a des matins comme ça, tu te lèves, tu te poses plein de questions sur la vie et tu te demandes pourquoi tu continues à te battre. Tu essayes d'être le moins malheureux possible, mais en fait, il y a tout qui te dégoûte. Ta mère, elle va pas bien. Ton père, tu sais même pas où il est. Tu demandes de l'aide à Dieu, puis, puis t'attends que ça aille mieux. Mais en vrai, tu lâches prise. Moi, je sais que tous ces matins-là, franchement, la seule chose qui me tient debout, bah, c'est une pensée pour toi.